Усьому свій час, усьому свій строк, Іти і вертатись до рідного дому. По кому ж дзвенить цей останній дзвінок, І плачуть берези по кому. Тут падають вниз на ліси і поля дощі, наче сльози, гіркі і пекучі. Тут криком кричить наша грішна земля, а в небо летять наші душі мертві вітри пробігають по мертвому полю, сходить на мертвій траві мертва роса, зона нашого болю, пекучого болю, що в серцях ні на мить не згаса.